Օգոստոսի 14-ին հայ առաքելական եկեղեցին նշեց Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման կամ խաղորդնեկի տոնը։ Հայաստանը ներկայացնող ութամյա երկիչ Միշան մանկական նորալիք 2016 միջազգային երկի մրցույթին զբաղեցրել է երկրորդ տեղը։ Ռիո դե Ժանեյրոյում շարունակվող ամառային օլիմպիական խաղերում օգոստոսի 15-ին Հայաստանն ունի 5 ներկայացուցիչ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հանգստյան օրերին Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձօրքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 50 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի ռազմական զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 700 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիարժեք վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել իրենց արժե մարտական խնդիրը։ Տեղեկատվությունը տրամադրել են ԼՂ ռազմական գերատեսչության մամլոյցարայությունից։ Դուք լսում եք լուրեր։ Աշխատանքային այցով Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետությունում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը մայրաքաղաք Բրազիլիայում մասնակցել է Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության շենքի հիմնարկեքի արարողությանը։ Հիմնարկեքի արարողությանը մասնակցել են նաև Բրազիլիայի արտաքին հարաբերությունների նախարար Ժոզե Սերան, Բրազիլիայում հավատարմագրված դեսպաներ, բարձրաստիճան դիվանագետներ եւ հայկական համայնքի ներկայացուցիչներ։ Հայաստանի դեսպանությանը հատկացված տարածքը կազմում է 15.7 750 քառակուսի մետր։ Համաձայն սույն թվականի մայիսի 10-ին Բրազիլիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Աշոտ Գալոյանի եւ Սան Պաուլոյում Հայաստանի պատվո հյուպատոս համայնքային ակնառու գործիչ եւ բարերար Հիլդա Դիրուհի Բուրմայանի միջև ստորագրված փոխհամբերման հուշագրի դեսպանության շենքը կառուցվում է Բուրմայան ընտանիքի եւ մասնավորապես բարերար Հիլդա Դիրուհի Բուրմայանի նվիրատվությամբ։ Դեսպանության շենքի շինարարական աշխատանքները նախատեսված է ավարտին հասցնել առավելագույնը 12 ամսում։ Հիմնարկեքի արարողության ընթացքում ելույթներով հանդես են եկել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի եւ Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետության արտաքին հարաբերությունների նախարարները։ Հիմնարկեքի արարողության ավարտին ստորագրվել է համատեղ հուշաթերթ եւ պարկուճ դրվել կառուցվող դեսպանատան հիմքում։ Վաղը Երևանում կանցկացվի ՀԱՊԿ անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական նիստը։ Նիստը կայանալու է ի կատարումը 2016 թվականին ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի Հանրապետության նախագահության վերաբերյալ ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի 2015 թվականի նստաշրջանի որոշման։ Նիստին մասնակցելու նպատակով Հայաստան կժամանեն ՀԱՊԿ անդամ պետությունների Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղырղստանի, Ռուսաստանի, Տաջիկստանի պաշտպանական գերատեսչությունների պատվիրակությունները, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան եւ ՀԱՊԿ Միացյալ Շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Անատոլի Սիդորովը։ ԼՂՀ գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի գիտությունն աշնանացան ծորենի մշակությամբ զբաղվող հող օգտագործողների հայտարարում է, որ աշնանացանի աշխատանքներին աջակցելու նպատակով հող օգտագործողներից ընդունված հացահատիկի եւ այլ ապրանքատեսակների դիմաց վճարման ենթակա գումարի շրջանակներում տրամադրվում է դիզվառելիք շուկայականից 20 դրամ ցածր գնով։ Հիմնադրամի մամլոյցարայության փոխանցմամբ ցանկացողները պետք է անձնագրով նախապես դիմեն հիմնադրամ դիզվառելիքի ստացման համար համապատասխան բարեկանգ ստանալու եւ հաշվանցում կատարելու նպատակով։ Ադրբեջանի իշխանությունները Բաքվում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գրասենյակին պաշտոնապես ցանուցել են, որ մի տղամարդ հատել է հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Այս մասին Newsket.am-ին հայտնեցին Երևանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակությունից։ Մեր մանդատի սահմաններում մենք համապատասխան քայլեր կձեռնարկենք, ասել են պատվիրակությունից։ Ավելի վաղ հաղորդվում էր, որ Արարատի մարզի Այգեպատ գյուղի բնակիչ 61-ամյա Հենրիկ Աղեկյանը հատել է սահմանը եւ հայտնվել ադրբեջանական կողմում։ Ըստ որոշ տեղեկությունների Աղեկ Աղեկյանը Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունում է։ Աղեկյանը հոգեկան շեղումներ ունի։ Նախկինում նա հաճախ է կորել տնից։ Այս անգամ նա տնից դուրս էր եկել 1 շաբաթ առաջ եւ չէր վերադարձել։ Այսօր հադրուտ քաղաքի վերածնդի եւ առաջին պաշտպանական շրջանի ստեղծման օրն է։ Օրվա կապակցությամբ տոնակամիջոցառում հադրուտ շրջենտրոնում հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Հադրութի շրջանի համար դժվար օրեր շատ են եղել։ 1987 թվականից սկսած թուրք ազերների կողմից քայքայի աշխատանքներ իրականացվել Հադրութի շրջանը, որը զգալի վնասներ հասել շրջանի տնտեսներին։ Հադրութ հանդիսանալով շրջապատման մեջ մեծ դժվարությունները առաջ կան մեծ, ինչպես շրջենտրոնի, այնպես էլ շրջանի բնակչության առաջին անհրաժեշտության ապրանքների տեղափոխարանի բաշխման հարցերում։ 1951 թվականի մայիսին շրջանի հարավային թեմի 14 յուղեր բռնագաղթի ենթարկվեցին։ Ավերվեցին եւ թալանի ենթարկվեցին վերցայլից ավելի բնակելի տներ, որ 2000 բնակիչ մնացին անօթևան։ Շնամի նմբտնի նպատակն էր գրավել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարավային թևի դարպասները։ 1992 թվականի օգոստոս 15-ը այլ խորհուրդ ունի։ Այդ օրը եթե գրավեր հադրուտը, ապա ամբողջ Արցախի պաշտպանությունը դժվարությունների կհանդիպեր։ Եփատական չէ, որ ավանդույթ դարձած այդ օրը օգոստոսի 15-ը նշվում է որպես Հադրուտ քաղաքի վերածննդի եւ առաջին պաշտպանության շրջանի ստեղծման օր։ Ապրիլյան քարոզա պատերազմի շատ ծրագրեր է ձախողել։ Սակայն հանդուրժեցին չընկճվեց։ Եվ այսօր էլ տոնում է գեղեցիկ տոնը։ Տոնական տեսք է ստացել քաղաքի ազատության հրապարակը։ Հրապարակում տեղադրվել են նոր զինատեսակներ, իսկ հադրուքի մանկապատենական ստեղծագործական կենտրոնի սաները ցուցադրում են իրենց կողմից պատրաստած եւ գործած իրերը։ Մարդկանց խոսքը դեպի քաղաքի ուշամալի չի դադարում։ Արցախային գյուղամարտի վետերաններ, բարձրաստիճան սպաներ, հասարակության ներկայացուցիչներ, զինվորներ, դպրոցականներ, ծառայություններ ու խոնարհում Արցախային գյուղամարտում զոհված ազատամարտիկների հուշարձանին ժամը 10-ին շահամանին ներկայացան հադրութի վարչակազմի աշխատակազմի վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորգյանի գլխավորությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Իվան Ավանեսյանը, հադրութի կայազորի եւ գնդի հրամանատարությունը, որոնք եւս ցավակներ եւ ցանկապսակներ խոնարեցին զոհվածը զտամարտիկների մեծ հայրենականում զոհվածների շահամաններին։ Քաղաքացիական հրապարակում տեղի ունեցավ միտինգ նվիրված հադրուտ քաղաքի վերածննդին եւ առաջին պաշտպանական շրջանի ստեղծման օրվան։ Միտինգը բացեց հադրուտի քաղաքապետ Արմեն Աբրամյանը։ Մենք հայերս բարի ավանդույթներ շատ ունենք, որոնք իմաստ ու բովանդակություն են հաղորդում մեր կյանքին։ Հույսը հավատ ներշնչում արժանապատիվ ապագայի համար։ Օգոստոսի 15-ը հադրուտ քաղաքի վերածնդի եւ առաջին պաշտպանական շրջանի ստեղծման տոնակատարիչները ավանդական են դարձել։ Նա մանդարակրտից ներկայացրեց 1992 թվականի օգոստոսի 15-ի ռազմական այն գործողությունները, որոնք պարտադրել էին թուրք հազարները։ Եվ այդ օրերին ոչերականությամբ լինել ազատամարտիկները խրոխներ եւ հերոսներ գործեցին։ Հետ շփրտեցին ճշտամուն հադրուտի բարձունքներից զոհերի հարանհատես քաջերի բարյան գնով հաջորդ մնաց կայուն նշեց քաղաքապետը մեկ րոպե լուրությամբ հարգվեց արցախյան գյուղավարտի նահատակների հիշատակը բացելով միտինգը հնչեց հայաստանի հանրապետության եւ լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության պորտերքերը Տերունական աղոթք հնչեց հադրութի Սուրբ Հարություն հոգևոր հովիվ Տեր Մատթեոս քահանայի կողմից, որը շնորհավորեց ներկաներին հադրութ քաղաքի վերածննդի եւ առաջին պաշտպանական բանակի ստեղծման օրվա կապակցությամբ։ Իր ելույթում Հանրապետության վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորգյանը շնորհավորել տոնի արդիվ նշեց, որ մեր տղաները հերոսության շնորհիվ հանդուրտ մնաց անցացան։ Տորական միջոցառումն ավարտեց դեզակ ժողովրդիկային համույթի համերգով և սպորտային միջոցառումներով։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածնում օգոստոսի 14-ին տեղի ունեցավ խաղողի օրհնության արարողություն։ Հայ առաքելական եկեղեցին տոնում էր Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման կամ խաղողորդնակի տոնը։ Բոլոր եկեղեցիներում այսօր մատուցվել է պատարակ, որի ընթացքում ընթերցվել են աղոթքներ, այնուհետև բեմի վրա կատարվել է խաղողի օրհնությունը։ Խաղողը այն պտուղն է, որից ստացվում է գինին, իսկ գինին Սուրբ հաղորդության ժամանակ խորհրդանշում է Քրիստոսի արյունը։ Թեման հերախոսակապով այժմ շարունակում են մեր արտահասթիկային թղթակիցներ Զոհրա Պարքոյանը Քաշաթաղի շրջանից եւ Թամար Գրիգորյանը Շաումյանի շրջանից։ Ամեն տարի օգոստոսի 15-ի ամենամոտ Կիրակորը 5-րդ դարից ստաց հայ առաքելական եկեղեցի նշում է Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման կամ հաղորդման տոնը։ Այս տարի այն ամենկա օգոստոսի Հայ առաքելական եկեղեցին Տաղավար տոների 4-րդը նշվեց նաև Քաշաթաղի շրջենտրոն Բերձորի Սուրբ Ամբարձման եկեղեցին։ Շրջանի հոգևոր հովիվ Հայր Աթանաս Սարթապետը մատուցեց Սուրբ Պատարագ, որին ներկայ էին Բերձորցիներ, մոտակա բնակավայրերի բնակիչներ, հյուրեր։ Եկեղեցու եկշախմբի ուղեկցությամբ Հայր Աթանասը կատարեց Սուրբ Արարողություն, ներկաներին տեղեկացրեց Պոնի խորհուրդը։ Հայր Աթանասն աղոթքով դիմեց Աստվածամորը ժամանակ խաղաղություն պարգևի աշխարհին, զորավեկ լինը հայ ժողովրդին, մեր մայրերին ու քույրերին, հայոց արգիներին, մարտերին, դեր բարիքա։ Աղոթներից ու շարականներից հետո հոգևոր հայրը Սուրբ Խաչի նշանով բեմի վրա օրհնեց խաղողը, տեղեկացնելով, որ պտուղների թակավորն է խաղողը, որից կին են ստեղծում։ Սուրբ հաղորդության ժամանակ այն խորհրդանշում է Քրիստոսի արինը։ Իսական արարողությունից հետո ներկաները տուն տարան իրականացա տեղեկացրեց նաև, որ Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման կամ խաղողորտնքի տոնին նույնպես հաջորդում է մեռելոց հիշատակման օրը։ Օգոստոսի 14-ին Շահումյանի շրջանի Դադիվան գվանական համալիրում նշվեց Սիրամոր փոխակերպման տոնը խաղողորտնեքը։ Միջոցառումը կազմակերպվել է Շահումյանի շրջանի վարչակազմի Երևան վանական համալիրի քահանա Տեր Հովանես Հովանիսյանի եւ Շահումյանի շրջանի Եղեգնուտ համայնքի բնակիչ Մարիամ Փիլաֆյանի համատեղ ուժերով։ Միջոցառմանը ներկա էին ինչպես Շահումյանի շրջանի բնակիչներ, այնպես էլ հյուրեր տարբեր վայրերից։ Միջոցառումը բաղկացած էր հոգեվոր եւ գեղարվեստական մասերի Նախ Տեր Հովանես Քահանան Դադիվանք վանական համալիրի Սուրբնշան եկեղեցում մատուցեց պատարակ։ Այնուհետև նա հավատացյալներին բացատրեց տոնի խորուրդը, խոսեց Տիրամոր փոխակերպման մասին։ Քահանան օշնեց եկեղեցի բերված խաղողը, որից հետո հայկական տարազով աղջիկներն այն բաժանեցին հավատացյալներին։ Սուրբ պատարակից հետո սկսվեց միջոցառման գեղարվեստական մասը։ Օրվա խորհրդին համահունչ կատարումներով հանդես եկան շրջանի տարբեր համայնքների մշակույթի ակումբների սաներ։ Միջոցառման կազմակերպիչ Մարիամ Փիլաֆյանը մեծ հետ զրույցում նշեց, որ նման միջոցառումները նպատակ ունեն վերականգնելու եւ պահպանելու մեր ազգային տոներն ու սովորույթները։ Նպատակ ունեն երիտասարդներին ծանոթացնել իրենց արմատների հետ, հիշեցնել նրանց մեր ազգային ու հոգեվոր արժեքների մասին, ընդգծեց մեր զրուցակիցը տեղեկացնենք, որ հայ առաքելական եկեղեցու տաղավար ծոները Դադիվան վանական համալիրում նշելն արդեն ավանդույթ է դառնում Շահումյանի շրջանի բնակիչների համար։ Միջազգային լրահոսից Թուրքիայում պետական հեղաշրջման փորձի հետաքննության շրջանակներում ձերբակալվել է եւս 43 լրագրող, այդ թվում պետական ՏՌՏ հեռուստարադիոընկերության ավելի քան 40 աշխատակից։ Այդ մասին գրում է Հուրիետ թերթը վկայակոչելով լրագրողների ասոցիացիային։ Ինչպես նշում է ասոցիացիան, լրագրողների ձերբակալության տրամադրված օրդերների ընդհանուր թիվը գերազանցել է 100-ը։ Ավելի քան 13000 մարդ է կալանավորվել Թուրքիայում հեղաշրջման փորձ իրականացնելու գործի հետաքննության շրջանակներում։ Զոհերի թիվը հասել է 290-ի, վիրավորվել է ավելի քան 2000 մարդ։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման Լուիզիանայի նահանգը տարերային աղետի գոտի է հայտարարել։ Այս մասին հայտնել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջոշ Էրնստը։ Նախագահ Լուիզիանայի նահանգը տարերային աղետի գոտի է հայտարարել եւ կարգադրել է դաշնային միջոցներ հատկացնել տեղի իշխանություններին փոթորիկներից եւ հեղեղներից դուրժած շրջանների վերականգնման համար, նշել է Էրնստը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Լուիզիանայի նահանգում խոշոր ջրհեղեղի գոտուս տարհանվածների թիվը հասել է 7000-ի։ Վատ եղանակային պայմաններ են նաեւ Ալաբամայի եւ Միսիսիպի նահանգներում։ Միսիսիպի որոշ շրջաններում արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Հիշեցնենք, որ Լուիզիանայում հեղեղներից զոհվել է 4 մարդ։ Սիրիայի կառավարական բանակի եւ գրոհայինների միջև կատաղի մարտարեն ընթանում Հալեպի հարավային մատույցներում Դամասկոսից 360 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Սուրիա Ալանկայքի փոխանցմամբ Ջեշ Ալ-Ֆաթ կոալիցիայի գրոհայինները շրջափակել են բանակի դիրքերը Ռամուսա տեղանքում, որտեղ գտնվում է կառավարական բանակի պաշտպանական սահմաններից մեկը։ Քաղաքի լեռնային շրջաներ անցնելու փորձը գրանցվել միանգամից մի քանի ուղությամբ։ Հակառակորդին հակահարված է տրվել ճակատի բոլոր մասերից։ Սպան պահպանվել է առնվազն 35 գրոհային, ոչնչացվել 15 միավոր զրահատեխնիկա։ Մշակութային մեկ լուր Հայաստանը ներկայացնող 8-ամյա երգիչ Միշան Միքայել Գրիգորյանը մանկական Նորալիկ 2016 միջազգային երգի մրցույթին զբաղեցրել է երկրորդ տեղը։ Միշան, ով ծննդով Արցախից է, մրցութային առաջին օրը կատարել է փոքրիկ Ղարաբաղցին երգը, հավաքելով 88 հնարավորից 87 միավոր։ Իսկ մրցութային երկրորդ օրը կատարել է համաշխարհային Uptown Funk հիթը։ Առաջին տեղը կիսել են Ռուսաստանի ներկայացուցիչներ 13-ամյա Ալեքսեյ Զաբուգինը եւ Էյվա Տրիոն։ Երրորդ տեղը զբաղեցրել են Ղազախստանի Հայաստանի եւ Ռուսաստանի երգչուհիները 11-ամյա Սադուա Կազժանելը եւ 10-ամյա Մարիա Միրոնովան։ Մրցույթի եզրափակիչը տեղի ունեցել Ղրիմի արտեկենտրոնում օգոստոսի 11-ից 13-ը։ Մարզասերների համար Ռիո դե Ժանեյրոյում շարունակվող ամառային օլիմպիական խաղերում օգոստոսի 15-ին Հայաստանն ունի 5 ներկայացուցիչ։ Հունահռոմեական ոչի ըմշա մարտի մրցաշարում կմեկնարկի Մաքսիմ Անուկյանը, որն ուժերը կփորձի 85 կիլոգրամ քաշայիների պայքարում։ Ծանրորդ Սիմոն Մարտիրոսյանը հանդես կգա 105 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Ատլետ Լևոն Աղասյանը կմասնակցի երրացածքի մրցաշարին, իսկ Դիանա Խոբեսերյանը եւ Գայանա Չիլոյանը 200 մետր վազքի մրցմանը։ 400 մետր արգելավազքում էլ հանդես կգա Լիլի Լիլիթ Հարությունյանը։ Օգոստոսի 15-ին Ռիո 2016-ում կվիճարկվի մեդալների 17 հավաքածու։ Մրցումային 9 օրերից հետո մեդալային հաշվարկի առաջատարի դիրքը պահպանում է ԱՄՆ-ն, որի մարզիկները նվաճել են 26 ոսկե, 21 արծաթե ու 2 բրոնզե մեդալ։ Երկրորդ տեղը բարձրացած բրիտանացիներն ունեն 15 ոսկե, 16 արծաթե եւ 7 բրոնզե մեդալ, իսկ երրորդ տեղում է Չինաստանը 15 ոսկի, 13 արծաթ, 17 բրոնզ։ Ռուսները բարձրացել են 4-րդ տեղ եւ ունեն 9 ոսկե, 1 արծաթե ու 10 բրոնզե մեդալ։ Լևոն Արոնյանը չպաշտպանեց ԱՄՆ-ի Սենտ-Լուիս քաղաքում անցկացված Sinkwild Cup շախմատային սուպերմրցաշարի հաղթողի տիտղոսը եւ գրավեց երրորդ տեղը։ Վերջին 9-րդ տուրում հայկական շախմատի առաջատարը Սևերով ոչ ոքի խաղաց Բուլղարացի Վեսիլին Տոպալովի հետ եւ մրցաշարն ավարտեց 5 միավորով։ Նույնքան միավոր վաստակեցին նաև Տոպալովը, աշխարհի նախկին չեմպիոն Վիշվանաթան Անանդը եւ Ֆաբիանո Կարուանան, որին բաժին հասավ երկրորդ մրցանակը։ 5.5 տասնորդական միավորով մրցաշարի հաղթող դարձավ ԱՄՆ ներկայացնող Ուելսի Սոնը, ով վերջին տուրում ոչ ոքի խաղաց ֆրանսիացի Մաքսիմ Վաշիել Լագրավի հետ։ Այժմ եղանակի մասին։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 Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։